Maiatzako geita zazpiditu ditu gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue, eh? berriozari retiaren albiste emankizuna, zalantzari gabe asteburuko albistea izan denarekin hasiko dugu gaurko informatiboa. Bai, horixe, eta egur alditxarraren gainetik ere berriozarren eguna ospatu zen. Giroa motel duzuen e, eh, egur alditraketxak, baina ez etzuten amoreman eta festarako gogoei eutxiz berriozarren egunerako antolatutako ekitali guztiak burutzea lor lortu zuten. Eguneko aktibitateen artean euriaren eta hotzaren enbata gehien sufritu zutenak kuadrilek eguerdien egindako kaldereteak izan ziren. Baldintza txarro hoiek ikusita batzu batzuk ausartu ziren kaldereteak egiten, e, baina gehienak nahiago izan zuten herriko taberna edo elkarteetan sartu. Berriozarko lehen pintxo astea antolatu dute.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 argitaratu berri dituzte aurrezkolako onartuen behin betiko zerrendak. Alaxe da berriozarko udaletxeko atondoan goizeko sortzi terdietatik or, amaika terdietara matrikula egiteko epea zabalik izanen duzu hemendik aurrera zerrenda horiek argitara eman ostean maiatzaren hogeita maika bitartean. Ezagritako epean egiten ez diren matrikulek esleipen berriak sortuko dituzte itxaron zerrendako ordenari jarraituz. 2000 garren urteko lur kontribuzioa ordaintzeko epea maiatzaren hogeita saspian bukatuko da. Alaxe da, gaur bertan amaituko da 2000 garren urteko lur kontribuzioaren borondatezko ordainketa egiteko epea. Elbideratuak ez dauden ordainagirien ordainketak lakaixa edo rural kutsaren bulegoetan egin daiteke. Udalak informatzen duenaren arabera gainera baita 0 amabi telefonora deitu edota egoitza elektronikoaren eh, bidez gogoratu gaur duzuela beraz azken eguna ordain ordainketa borondatezko hori egiteko. Elbideratuak eh, dauden ordainagiriak eh, berriz eh, beti bezala kontuan zordunduko dira, zuzenean gaurtik aurrera. Eta kirolaz mintzatuko gara orain ezateko berriozarkoek ezin izan dute ametzalortu osasunak bi eta bat irabazi zuen federazio kopa finala. Osasunako erregional taldeko neskek bigarren zatian sartutako bigarren golak bertan bera utzi zituen Berriozarko emakumezko taldearen ilusioak iragan larun batean uarten jokatutako partidan Osasuna izan zen garaile erasoan gehiago aritu zirelako Berriozarkoek aldiz ongi utzi zioten oldarrealdiari bigarren zatiko 43garren minutur arte lortu zuten banakako berdinketari eustea baina une horretan sartu zuen Osasunak garaipenaren gola entzun ditzagun Luismi Gallo, Arco, berriozarko entrenatzailearen hitzak partida amaitu eta istant gutxira. Bueno, pues el resultado ya veis que al final eh, ha, llegado, han llegado muchísimo ya a esa puerta y bueno, pues al final han entrado. Eh. Eh, han sido superiores en el juego, lo que pasa es que nosotros teníamos nuestras armas, las hemos utilizado y yo lo único que tengo que decir es que estoy orgulloso de mis chavalas porque han hecho un trabajo impresionante. Mendizaleak taldeak bere finalista egin zuen atzo. Igande honetan eguraldiak utzitatuko abaguna bakarra probestuta, Los Amigos de la Montaña Mendizaleak taldeak agur esan zion, 2012-2013 kanpainari basaburuko ireber mendira txangoa eginez. Ibilaldiaren ostean bazkaltzeko elkartu ziren eta baita demoraldian zehar egindako ateraldi guztien balorazioa egiteko. Eta informazio, kirol informazioarekin amaitzeko, azken e, bi kontu, kirol eh, emaitzak edo berriozar futbol elkartearen eh, emaitzak, Nesken eh, emaitza ipatu dizu eguia da, Federazio Kopan eh, galdu egin zuten eh, bat eta bi osasunaren aurka, eta gizonezkoen futbolean lehen regional mailako taldeak peina esport izan zuen aurkari, eta bi eta sei galdu egin zuten berrio zartarrek, kadeteak A taldeak berdink eta lortu zuen San Jorge taldearen aurka eta emaitza hauek ikusi ostean eguraldiari buruz mintzatuko gara. Atzo eguraldiak eman zigun treguaren e, ostean, gaur giroan astu eginen da nabarmen. Odeiak gaien dira egun osoan zehar, baina egunaren lehenengo partean izanen dira ugariagoak eta orduan zaparriadak botatzeko aukera handiagoa izanen da ere. Trumoi ekaitzak izan daitezke eta temperatura maksimoek bera eginen dute, minimoak aldiz igoko dira. tira ba hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrio zarirriatiaren sintonian FMko e puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.